πρώτον ασπάσδομα ητών διδάσκαλων, ως εμέ αντε εσπάζατο. Χάιρε διδάσκαλε, χάιρε τε σου μάθεταί, μάθεταί, σου topone τόπον εμόι δότε εμόν, βάθρον, χουποπόδιον, δίφρος, σούναγε σε,